kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa kuwa zile shamla shamla za kusherekea mazazi ya mtume wasallam sio tu zimeishia katika siku ile ya Ijumaa, bali tunawezekana tukaishi katika mwezi wote wa Rabiul Awwal, tukaishi katika hilo. Mimi katika hotuba yangu ya leo nimeonelea niweke angalizo kwa munasaba wa ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili muislamu yule ambaye atakayefikishwa na Allah tabaraka taala apate kupima na kuangalia kwamba hivi usahihi uko katika kumsifia na kusherekea mazazi ya mtume huyu au malengo ya kuletwa mtume huyu ni yapi kwa sababu lau kama utaiangalia jamii tunavyoishi nayo na haya ambayo yanayofanyika katika mwezi huu wa mfungo sita basi unaweza ukafikiria hili ndio lengo mama la Allah tabaraka taala kumleta mtume sallallahu sallam, kwamba asifiwe na kadha na mengineyo kwanza ifahamike kwetu sisi waislamu hakuna neema kubwa ambayo Allah tabaraka taala ametupa sisi waislamu waumini kama neema ya ujio wa mtume sallallahu alaihi wasallam hili alipingiki na hata al-Sheikh Abdurrahman As-Saadi katika tafsiri yake alipokuwa akitafsiri aya nambari 164 katika suratu al-Imran Allah tabaraka taala pale aliposema لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم kwa hakika Allah ameneemesha neema kubwa mno kwa waumini pale alipowapelekea mtume anayetokana na wao yatlu alaihim ayatihi mtume huyo anawasomea aya zake Allah tabaraka taala ai ayatu alqur'aniyah zile aya za Qur'an wayuzakkihim ay wayutahhiruhum min ash-shirki wal ma'asi wal akhlaqi al fasida na anawataharisha wao na anawasafisha wao kutokana na ushirikina pamoja na maasi pamoja na kila aina ya tabia iliyokuwa mbaya wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة na anawafundisha Qur'ani na Sunna wa كانوا من قبل qablu la fi dhalalin mubin na kwa hakika waumini kabla kujiwa na mtume huyo walikuwa katika upotevu wa wazi kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam ujio wake kwa sisi waumini ni neema kubwa na kwa nini isiwe hivyo wakati yeye ndiyo mwalimu wetu wa kutufundisha namna ya kumwabudu Mola wetu kwa sababu Allah tabaraka taala karibia ibada zote ambazo Allah alizoziwajibisha kwetu sisi mafunzo na utaratibu wa namna ya kutekeleza ibada hizo waislamu hatuupati sehemu yoyote zaidi ya kwa mtume sallallahu alayhi wasallama na ndiyo maana ya maneno yake Allah tabaraka taala aliposema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kwamba kwa hakika nyinyi mna kiigizo chema kwa mjumbe wa Allah kwa mtume wa Allah kwa maana sisi tunamuiga mtume sallallahu katika aqida katika itikadi hivyo hivyo tunamuiga mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada ibada gani ambayo wewe muislamu unaweza ukaitekeleza pasipo na mafundisho ya kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mimi nitoe mfano wa ibada mbili na nizielezee kwa ufupi ibada ya kwanza ibada ambayo inawakusanya waislamu wote wanawake na wanaume matajiri na maskini na mafukara wote tunashirikiana katika kufanya ibada hii nayo ni ibada ya sala ibada ambayo ndiyo ibada mama baada ya shahadataini baada ya shahada mbili ibada hii leo kama utaangalia katika Qur'ani Allah tabaraka taala ameielekeza au ameiwajibisha ameiamrisha ibada hii katika sura ya kuwa ni mujmal katika sura ya ujumla utakutana na aya Allah anasema tu aqimu salata wa atu zaka simamisheni swala na toeni zaka na mfano wa aya zilizokuja katika sura ya namna hiyo وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم الله نيرزيه لكن حوتك أتا مسألة يقول سنسا كم بندون ينجيه كتك سؤالة نلت تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإحرام نلت دوا يقفون قليا baada ya hapo ndo nisome surati al-Fatiha kisha nisome chochote nilichokuwa nacho katika Qur'ani kisha ni rukuu ndani ya rukuu niseme hiki kisha ni itidali maelekezo haya hayapatikani isipokuwa kupitia mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam haya ndiyo malengo ya Allah tabaraka taala kumleta Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye ni mwalimu wa kutufundisha sisi namna ya kumwabudu Mola wetu yeye ni mwalimu ambaye sisi tunachukua utaratibu wa tabia hakuna tabia nzuri ila kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na ndio sehemu nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe akasema katika hadithi ya Abi Huraira ambayo imepokea Imamu Abu Daud innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq kwa hakika si vingine mimi nimetumwa bu'ithtu ai ursiltu nimetumwa liutammima makarim al-akhlaq kwa lengo la kukamilisha tabia njema tabia nzuri kwa hiyo malengo ya mtume swalla salama ametumwa na Allah ili sisi tujue namna ya kumwabudu Mola wetu ndio ibada hii ya swala akawa anaielekeza kupitia vitendo vyake kupitia maneno yake lakini hakutosheka mpaka wakati mwingine alikuwa akiwakagua maswahaba zake katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake kutoka kwa sahaba Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam alisali sala akiwa juu ya mimbari kisha baada ya kumaliza sala akawaambia masahaba maneno haya inni sana'tu dhalika lita'lamu salatakum mimi nimefanya hivi lengo ili nyinyi mpate kufahamu sala yenu sallu kama raaitumuni usalli swalini kama mlivyokuwa mkiniona mimi nikiswali kwa haya ni matendo ya mtume sallallahu alaihi wasallam lakini pia mtume sallallahu alaihi wasallam hakutosheka na hilo wakati mwingine akawa anajaribu kufuatilia sala za masahaba zake yule anayekosea anamwelekeza miongoni mwa hayo ni hadithi ya Abi Huraira ambayo ni mutafaqun alayhi hadithi ambayo wanawachuoni wa fiqhi wamezoea kuita jina hadithu musiu fi salatihi hadithi ya yule mtu aliyekuwa akikosea katika sala yake kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akiwa amekaa na maswahaba zake ghafla kaingia mmoja katika maswahaba zake akawa ameswali swala haikutajwa kama sala ile ilikuwa ni tahiyatul masjidi au ilikuwa ni swala ya faradhi kwa maana alikosa jamaa Allahu alam lakini yule bwana aliswali swala alipomaliza kuswali akaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamtolea salamu maneno ambayo mtume sallallahu alimwambia yule sahaba alimwambia hivi irji'i fasalli fa innaka lam tusalli rudi ukaswali kwa sababu wewe bado hujaswali hadithi ina maelezo mapana lakini ndani ya hadithi hii mtume wa sallama akawa amemwelekeza yule sahaba mambo na vipengele ambavyo wakuvizingatia katika swala vipengele ambavyo wanawachuoni wengi wanapozitaja arkanu sala wanazitoa katika hadithi hii ikiwemo atmanina ikiwemo qiraatu surati fatiha na mfano wa hayo kwa hiyo mtume wa sallama alikuwa ni mwalimu na ndo malengo ya kuletwa na Allah kwamba yeye ni mwalimu wa kutufundisha sisi namna ya kumwabudu Mola wetu. Na ndiyo maana katika miongoni mwa mambo ambayo unawachana challenge watu wa bid'a hasa wanaosherekea ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakituambia ni ibada tutalazimika tuwaoji mwalimu wa ibada ameifundisha vipi ibada hii majibu hakuna majibu hakuna kwa sababu wao wenyewe wanakubaliana kabisa kwamba jambo hili kweli mtume sana majalifanya wala maswahaba wajalifanya ila wao hoja yao kubwa anasema kwani kila jambo ambalo mtume sana majalifanya ndo alifai ndo hoja yao kwa hiyo kwa maneno haya maanake wao wanakubaliana kwamba jambo hili mtume sana majalifanya na likinasibishwa katika ibada litakuwa alifai kwa sababu halina dalili lakini pia halina mwongozo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam halina ndiyo maana siku moja katika mitandao ya kijamii bwana mmoja anamuuliza mwenzie tunaomba angalau kauli yoyote katika kauli za maimamu kwa mfano imamu Shafi anasemaje kuhusu maulidi je inafaa waifai swali hili utatoka mashariki mpaka magharibi kusini mpaka kaskazini hutopata jibu kwa sababu imamu Shafi mpaka anakufa hakuna kitu duniani kinachoitwa maulidi mpaka imamu Shafi anakufa haya ni masala lokuja katika karne ya saba au ya sita mwishoni Simam Shafi kashakufa muda huo hayupo atatoa fatwa ya jambo ambalo yeye alijua waulizwe maulama ambao walioiona bidaa hii na wanasemaje juu ya jambo hili lakini haitoshi pia mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha hata namna ya kumwabudu Mola wetu kupitia ibada ya haji ibada ya haji ukisoma kwenye Qur'ani Allah tabaraka taala ameizungumzia hija tu katika ujumla wa atimmu alhajja wal umrata lillah timizeni hija na umra kwa ajili ya Allah lakini mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa na hiji katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah al-Haram katika Sahih Muslim anawaambia masahaba zake litakhudhu anni manasikakum chukueni kutoka kwangu mafunzo ya ibada yenu ya hija kwa haya ndiyo malengo ya Allah tabaraka taala kumleta mtume swalla sallama yeye ni mwalimu na ndiyo maana ilipoonekana mwalimu huyu ashakamilisha mafundisho yote ya dini ambayo sisi tunayahitajia ikawa sasa hakuna tena sababu ya kuendelea kuwepo katika hijjatul wadaa Allah tabaraka taala anamteremshia mtume sallallahu alaihi wasallam aya hii ifuatayo اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم leo hii nimeikamilisha kwenu nyinyi dini yenu wa atmamtu alaykum ni'mati na nimetimiza juu yenu neema zangu wa raditu lakum alislam dina na nimeridhia uislamu kwenu nyinyi kuwa ndiyo dini Aya hii iliposhuka ikawa inathibitisha moja kwa moja juu ya ukamilifu wa dini hii na sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwepo duniani. Haipo tena, kwa sababu kazi yake alotumwa na Mola wake kaimaliza, na ndio maana aya hii imeshuka katika mwezi wa mfungo nne. Mtume sallallahu alaihi katika viwanja vya Arafa, mwezi wa mfungo sita, mtume wa Allah akawa amefariki kwa siku na tarehe hii wanayosherehekea maulidi kwa sababu kule katika tarehe ya kuzaliwa na mwezi kuna ikhtilafu kwa wanaochuoni lakini katika suala la kwamba mtume sallallahu alayhi amekufa mwezi gani na tarehe gani ikhtilafu hakuna kwa hiyo ndugu zangu katika imani mtume sallallahu alayhi wasallam Allah amemleta yeye ni mwalimu wa kutufundisha sisi namna ya kumwabudu Mola wetu. Hakuletwa mtume huyu kwa ajili ya kusifiwa. Angalia kwa masikitiko makubwa, watu wako mashariki, mtume sallallahu alaihi wasallam na mafunzo aliokuja nayo yeye yuko magharibi. Hili ni katika jambo la kusikitisha leo hii nitaisoma hadithi moja ambayo itakupa picha we Muislamu ya kuangalia je sisi tumefahamu malengo ambayo Allah aliyomleta nayo mtume sallallahu alayhi wasallama الإمام البخاري رحمه الله تعالى فمجنا الإمام أبو داود الإمام بيهقي wametaja hadithi katika vitabu vyao kutoka kwa Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu kwamba yeye amemsikia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akisema la yakunanna fi ummati aqwamun watakuja kupatikana katika umati wangu watu ambao yastahilluna al watakao kuja kuhalalisha zina walharira na haridi walhamra na pombe walmaazifa na miziki hebu iangalie hadithi hii afu angalie waislamu walipo nyinyi mnaonisikiliza huko na wale ambao sauti hii itakayowafikia kwa namna yoyote hivi Juzi na leo katika nchi hii kuna nini? Je, hawa ambao wanaozishabikia timu za mipira wakawa na sijui leo ndo sijui Simba Day sijui siku ya wananchi na mfano wa hilo, yale ambayo yanayofanyika kule uwanjani na wale wanaokwenda kule sehemu kubwa ni waislamu ndio mafundisho ya mtume wao angalia maneno ya mtume alaihi wasallam kataja mambo manne katika hadithi hii lakini mimi nimeyaona matatu mawili yakiwa yana sura ya moja kwa moja suala la miziki ni jambo la haramu wala alina shaka juu ya hilo ili ni jambo la haramu alina shaka juu ya hilo suala la michanganyiko ya wanawake na wanaume ni jambo la haramu wala alina shaka juu ya hilo na jambo hili linapelekea watu katika zina kwa sababu Allah tabaraka taala alipoikataza zina ametumia lugha ya kujiepusha na zile sababu za kuipelekea kwenda katika zina akusema wala taznu na wala msizini amesema wala takrabu zina na wala msiikaribie zina kwamba msiendee vile sababu zitakazopelekea nyinyi kwenda katika zina innahu kana fahishatan wa saa sabila kwa sababu hiyo zina ni uchafu na ni njia mbaya lakini kuna watu tunawaona sisi wamevaa nguo ambazo zinatangaza zinatangaza pombe zinatangaza pombe na kwa bahati mbaya sasa wale mashekhe ambao wanaokubalika wana, wana katika jamii maana si tukisema maneno haya watu wanasema wale mawahabi kila kitu kwao haramu sasa na nyinyi ambao ni mashekhe wenye kubalika katika jamii hebu tuambieni nabiuni biilmi hebu nifahamisheni kiilmu mambo haya ni halali mambo haya na ikhtilafu kwa wanachuoni jamii ndio inakusikilizani nyinyi mshaiaminisha jamii kwamba sisi ni wapotevu, sisi tumepotea, na tatizo kubwa ni kwa sababu labda hatutaki sijui kusherehekea mazazi ya Mtume na mfano hayo. Sasa kuna mambo haya ya haramu yanafanyika wazi wazi katika jamii, sauti yenu jamii inaisubiri kuisikiliza. Hebu panzeni sauti katika hili basi, kuiambia jamii jambo hili la miziki ni katika jambo la haramu, jambo hili la kukusanyika wanawake na wanaume ni katika jambo la haramu jambo hili la kuvaa nguo ikatangaza pombe ikatangaza kamali ni katika jambo la haramu hebu fanyeni hivyo basi mtuondolee sisi mzigo mzito tulikuwa tunao sasa haya ni mambo ambayo umma wa Kiislamu umezama nayo mpaka inafikia hatua mavazi haya yenye kutangaza pombe yenye kutangaza kamali wakati mwingine baadhi ya waislamu wanayavaa na kuja nayo mpaka katika majumba ya ibada huu ni katika mtihani mzito na hii ni kuonyesha waislamu hatujaelewa malengo ya ujio wa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu hakuletwa kwa lengo la kusifiwa ameletwa kwa lengo la kuchukua yale maelekezo yake na kuyafanyia kazi wama ataakumur rasulu فخذوه وما نهاكم عنه fakhudhuhu wama nahakum anhu صلى الله عليه وسلم sallallahu yachukueni na yale alokatazeni yaacheni miongoni mwa aliyokataza mtume sallallahu ni zina pombe ulevi pamoja na lile lingine lilotajwa katika hadithi la mambo ya wanaume kuvaa hariri aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبته أجمعين أما بعد ndugu zangu katika imani kwa hakika katika mambo ambayo yanahuzunisha sana ni sisi waislamu kuletewa neema ya huyu mtume sallallahu alaihi wasallam mtume ambaye Allah tabaraka taala amemsifia yeye mwenyewe akamwambia wa innaka la ala khuluqin adhim kwa hakika yako uko katika tabia nzuri na bora ya hali ya juu lakini sisi waislamu ukitaka tabia chafu na mbaya basi unaweza ukazikuta kwa waislamu sasa hili ni katika jambo la mtihani hebu angalia leo hii ikitokea umeiona harusi ya waislamu alafu wakati huo ukaa kuna harusi ya soko waislamu kwa mujibu wa jiji la Dar es Salaam tunavyoishi, harusi gani ambayo mtu hawezi kuitazama? Bila shaka harusi ya Waislamu mtu hawezi kuitazama, labda ile labda zile harusi chache zinazofanywa na Waislamu kupitia utaratibu wa Kiislamu. Sasa hii yote ni katika tabia mbaya. Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa na tabia nzuri kwa hiyo na sisi tunatakiwa tuzichukue tabia za mtume sallama tuziingize katika maisha yetu katika ibada zetu katika miamala yetu katika maashara yetu haya yote mtume swalla sallam ameyaelekeza na ameyatolea ufafanuzi wa hali ya juu lakini kwa masikitiko sisi waislamu hatusifiki na tabia nzuri ila wachache miongoni mwetu unaweza ukamkuta mtu ukashangaa huyu vipi huyu mwislamu gani mbona ana matusi kiasi hiki sibabu almuslim fusuqun wa qitaluhu kufru mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kumtukana mwislamu ni katika madhambi na kumuua ni katika ukafiri kafiri mdogo sio kama mwislamu angalia malengo ya Allah tabaraka taala kumleta mtume sallama ni yapi sio haya ya kuwashughulisha watu mtume sallama akasifiwa sana hautapata faida yoyote ya wewe kumsifia mtume sallama wewe utapata faida ya kumwiga mtume sallallahu alayhi wasallama na ndugu zangu katika imani si kweli kwamba mtu eti akiwa anapinga kusherekea mazazi ya mtume sana maiti kwamba yeye ampendi au kwamba yeye amswalii mtu hataki watu wamswalie mtume si kweli bali ahlu sunna wal jamaa wanaopinga suala la kusherekea mazazi ya mtume sallam wao ndio wanaomwiga mtume sallam kwa kiasi kikubwa na wao ndio wanaongoza kumswalia mtume sallam ushahidi wa hilo tembeleeni katika misikiti yao utawakuta walimu katika baadhi ya misikiti yao wanafundisha vitabu imma bulughul maram imma riyadhus salihin na imma albayna an-nawawi sasa angalia hapo atakapofundisha ataipita hadithi gani asimsalie mtume sallallahu عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال samitu nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqul ikifundishwa riadhu salihin maisha ndio hayo ikifundishwa bulughul marami maisha ndio hayo ikifundishwa 40 nawawi maisha ndio hayo kwa hiyo madai ya kwamba watu wanaposema kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam haifai sio tafsiri yake kwamba hao wanapinga kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam bali katika nguzo za swala miongoni mwayo ni kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam na nyinyi mmesikia hapa katika mazungumzo yangu tangu nimeanza khutba katika mukaddima mpaka sasa hivi ukihesabu idadi ambayo nilomswalia mtume sallallahu alaihi wasallam inawezekana usijue na lau kama ikiwa kuto kusherekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kuto kumpenda na ndio wewe umsalimu mtume sallam basi watu wa mwanzo wa kuhukumiwa jambo hilo watakuwa ni maswahaba ridwanullahi alayhim kwa sababu wao ndio watu wa mwanzo hawakulifanya jambo hilo ndugu katika imani nimalize ya hotuba yangu hii kwa kuwasisitiza kama ninavyosisitiza nafsi yangu Allah tabaraka وتعالى amesema wazi katika Qur'an kwamba laqad manna Allahu ala mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim kwamba Allah ameneemesha neema kubwa mno kwa waumini pale alipowapelekea mtume anayetokana na wao yatlu alaihim ayatihi mtume huyo anawasomea aya zake Allah wa yuzakkihim na anawatakasa na shirki na madhambi na kufuru na kila aina ya tabia iliyokuwa mbaya ukirejea katika tafsiri za Qur'ani utakutana na maelezo hayo wayuallimuhumul kitaba wal hikma na anawafundisha Qur'ani na anawafundisha sunna wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin na kwa hakika waumini kabla kujiwa na mtume huyo walikuwa katika upotevu wa wazi na yeye mtume wa alayhi wasallam akasema pia inma bu'ithtu liutammima makarima al akhlaq kwamba kwa hakika si vingine mimi nimetumwa kwa lengo la kuja kukamilisha tabia njema. Kusanya mambo haya mawili kwa pamoja, kwamba haya ndo malengo ya Allah tabaraka taala kumleta Mtume sallama, na ndiyo neema kubwa kwetu sisi. Yeye ni mwalimu wa ibada, amekuja kutufundisha Qur'ani na Sunna, na kabla ya ujio wake tulikuwa katika upotevu wa wazi, na hilo liangalie hata katika sira. Utaona jamii ya Kiarabu kabla Mtume sallama hajaletwa walikuwaje? Ukisoma katika historia watafiti wanasema hivi katika miongoni mwa mataifa au miongoni mwa watu ambao hawajatawaliwa ni Waarabu. wao utaambiwa tu Mjerumani koloni, koloni lake ni sijui Tanzania, Mwingereza sijui koloni lake sijui lilikuwa Kenya, Mreno sijui koloni lake sijui lilikuwa Msumbiji, lakini uwezi ukaambiwa kwamba sijui wale wa nchi fulani ya Kiarabu wao walikuwa ni koloni la nchi fulani. Hii ni kutokana na tabia ambazo walizokuwa nazo walikuwa wamezama katika shirki walikuwa wamezama katika kuua watoto wao wa kiume kwa kuogopea njaa unafikiri ni ujinga wa kiasi gani mtu anaua watoto wake kwa sababu wa kiume kwa kuogopea njaa wala taktulu auladakum khashyata imlak zikashuka aya za namna hii lakini mtume sallam alipokuja tabia hizi zote mbaya akazibadilisha watu wakawa ni watu wa tauhidi watu wakafikia hatua tena hawana suala la kuua watoto wao kwa kuogopea njaa wakafikia hatua yale magomvi baina yao kwa wao yakaondoka واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا kumbukeni neema za Allah juu yenu mlipokuwa nyinyi maadui mnapigana wenyewe kwa wenyewe kisha nyinyi mkawa baada ya kuja neema ya Allah ambayo ni Uislamu nyinyi mkawa ndugu uislamu kawafanyeni kwa ndugu wa kuntum ala shafa hufratin minan nar na mlikuwa nyinyi katika ukingo wa moto kabisa mnachungulia fa anqadhakum minha Allah akakuokoeni nyinyi kwa kukuleteni neema hii ya Uislamu ambayo neema hii inaambatana na ujio wa mtume wa sallama kwa sababu huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini alhaq liyubhirahu ala dini kullihi walau kariha alkafirun Kwa uiangalie jamii ya Kiarabu ilivyokuwa kabla Uislamu na baada ya Mtume sana makuja. Kwa na sisi tunatakiwa tubadilike katika hilo, tujipambe na katika tabia zilizokuwa nzuri, tabia ambazo zitatusaidia mbele ya Allah tabaraka taala. Ma min shay'in athqal fil mizani almu'min yawm alqiyamati min husni alkhuluqi katika hadithi ya Abi Darda ambayo imetaja Imamu Abu Daudi hakuna katika jambo litakaloongezea uzito wa muumini katika mambo, mambo yake ya kheri siku ya kiyama eh, katika mizani yake kama suala la tabia njema. Kuerekebisha kauli zako, ukizungumza zungumza maneno mazuri, rekebisha miamala yako, lakini kubwa zaidi, anza kurekebisha itikadi yako pamoja na ibada zako itikadi yako imesimama sawasawa kama ilivyokuwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ibada zako unazozifanya ndivyo Mtume sallallahu alivyokufundisha kwa sababu ukiamua kufanya ibada kinyume na vile alivyofundisha Mtume sallallahu tarajia kuto kupata malipo na wala usimlaumu mtu hautodhulumiwa inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yadhlimun Allah yeye hawadhulumu watu kitu chochote lakini watu wenyewe ndio wanazidhulumu nafsi zao kwa hiyo mtume sana akashaika wazi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd yoyote atakayezusha katika dini yetu hii jambo ambalo alipo basi jambo hilo atarudishwa mwenyewe hatolipwa inawezekana mtu akaleta hoja mimi sijazusha haya maulidi mimi nimeyakuta nayafanya mtume sallama akasema tena katika riwaya nyingine man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun yoyote atakayefanya amali ambayo haiko katika maelekezo yetu amali hiyo anarudishwa mwenyewe umekizusha una na umelifanya jambo ambalo liko katika dini umelizusha watu wamekuja kukopi pia una kitu mbele ya Allah tabaraka taala Allah utaratibu wake wa kulipa amali utakayoifanya lazima iafikiane na matendo ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ndio Allah akatoa katika surati nur katika aya za mwisho anasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi wachukue tahadhari wale watu wote ambao wanaokwenda kinyume na maamrisho na maagizo na maelekezo ya mtume huyu an tusibahum alfitna au yusibahum adhabun alim watakuja kupatwa na fitna ambayo ni kuingia katika shirki au kupatwa na adhabu kali siku ya kiyama kwa kule kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo Allah Allah ndugu zangu mfungo sita lakini malengo ya watu wasisherekee mazazi ya mtume sallallahu wala kumsifu watu wanachotakiwa ni kukizingatia mtume sallallahu alayhi wasallam ameletwa kwa lengo la kuigwa katika ujumla wa ibada zetu, itikadi zetu na tabia nyinginezo kiujumla. Allahumma ighfir lilmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat alahya'i minhum walamwat innaka samiu du'a ya rabbil alamin.